van Salomo, leer toch die koning, o God, om te regeer volgens die wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos hy dit wil, zodat so hij rechtvaardige beslissings oor een volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskiet. Laat berge en rante hulle verblij oor die vrede en reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm, laat hij armes te hulp kom en verdrukkers verbrijzel zodat so die mensen kan dien zo so lang als die zon in die maan daar is, van geslacht tot geslacht. Mag die koning vir sy mense wees soos die reen vir die plante, soos zware reens wat die aarde deerdrink. Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar voor altijd groot voorspoed wees. Mag hij eers van sedert tot sedert, van die eefraad af tot in verre lande. Mag die woestijnbewoners voor hom kniel en sy vijande voor hom in die stof kruip mag die konings van Tarsus in die kuslande geskenke bring, die konings van Skeba en Seba aan om belasting betaal. Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie, hy sal om oor die zwakke en die behoeftige ontferm, die levens van die arm mensen beskerm. Hij zal hulle van onderdrukking en geweld bevry, hulle levens sal kostbaar wees in sy oor. Mag die koning lang leven, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word, mag die mense gedierig vir hom bid en die hele dag seenbidis vir hom uitspreek. Mag daar volop groen in die land wees, mag dit selfs boor op die bergtoppe wijf, mag die oes so wellig wees soos die Libanon, die graan so geil opskiet soos gras in die veld. Mag die koning zijn naam altijd onthou word, mag sy roendier so lang as die son daar is zodat so al die nasies hulle in sy regering verlustig en omprijs. Geloof sy God die Heere, die God van Israël, dit is net hy wat machtige dade doen, mag sy verhewe naam voor altijd geloof word, mag die hele wereld vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen, hier eindig die gebede van David, Sien van Israël.